je najavljeno, braćo moja draga, Danas ćemo uz Allahovu pomoć progovoriti nekoliko riječi o jednoj zasigurno aktuelnoj i atraktivnoj tematici, a to je govorit ćemo o islamskom brastu. Kao što je običaj na početku druženja da spomenemo nekoliko faktora koji su ne ponukali da govorimo o ovoj temi. Da o bitnosti ove teme nima ništa, osim da mi svi primjećujemo, braćo moja draga, da je stanje među braćom i među muslimanima svakim danom gore i gore, to bi bio dovoljan razlog da čovjek musliman govori na ovu temu. Znači, da nema drugog razloga osim taj razlog da je primjetno svakim danom da je stanje među braćom i među muslimanima općenito svakim danom gore i gore, to bi bio dovoljan, faktor, dovoljan razlog da čovjek govori na ovu temu. Svi mi zasigurno se rado prisjećamo dana kada smo osjećali pozitivne posljedice ovog islamskog načela na svojoj koži. Nekada smo mi zasigurno svi imali braću koja su se suosjećala s nama i u dobru i u zlu. Imali smo braću koja su bila da koja su bila spremna da nam pomognu u svakom dijelu dana i noći sodno njihovim mogućnostima. Imali smo ljude s kojima smo zajedno radili za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Ali s vremenom je to, braćo moja draga, u velikom broju slučajeva izblijedilo. Nekada su ljudi za sigurno ovo govorim iz ličnog iskustva, a sigurno svako od vas ima mnogo primjera, nekada su ljudi gledajući ljude kako praktikuju ovaj veliki islamski princip, bratstvu u islamu, prihvatali islam i prihvatali davet kada vide kako se ljudi vole, a nemaju za tu ljubav razloga osim vjerskog, nikakvog dunjalučkog razloga, ljudi su prihvatali islam i misionarstvo zbog toga što su vidjeli praktično sprovođenje islama u svakodnevnom životu. Nažalost, toga danas nema. Danas ćemo vidjeti na svakom koraku razjedinjenost. Danas ćemo vidjeti na svakom koraku razjedinjenost. Podjele, vrijeđanja, psovanja, potvore, a to, braćo moja draga, za sigurno je samo plod nedostatka ovog velikog islamskog principa i načela. Koliko je samo ljudi koji, koji su neispravno shvatili ovo islamsko veliko načelo, bratstvo u islamu. Pa ćemo vidjeti da postoje ljudi i to u velikim brojevima da su shvatili da mu je brat samo onaj ko razmišlja kao on, ko izgleda kao on, ko se nosi kao on, ko razmišlja kao on, ko dolazi na ista predavanja kod istog čovjeka, ta je brat musliman. Nažalost, braćo moja draga, to je to je ubježenje kod velikog broja ljudi, a žalosno je to da je to ubježenje neispravno. Na svakom koraku je primijetna isključivost čovjek samo u jednom segmentu vjeri ako se ne slaži s tobom, čovjek se marginira i čovjek se isključuje iz igre. Pa makar za ono što zastupao imao dokaz iz Kur'ana i sunneta, makar to bio zvanični stav velikih islamskih učenjaka, ljudi se marginiraju, ljudi se križaju, ljudi se odbacuju. Nerijetko se takvi ljudi nazivaju pogrdnim izrazima. Pogledajte, braćo moja draga, samo koliko je ovaj islamski princip zapostavljen, islamsko bratstvo, do tri mjeri da je to prouzrokovalo da su muslimani, iako jedan od najbrojnijih naroda na zemaljskoj kugli, postali najbjedniji narod. Muslimani su postali najbjedniji narod. Na svakom koraku se ubijaju muslimani. Muslimani Nakon što su bili vodiči svijeta u svakom pogledu, došli su na taj nivo da su postali žrtve najnemoćnijih i najslabijih naroda, a da ne govorimo kako su žrtve velikih i moćnih naroda. Pogledamo li u ummet, vidjet da je ummet razdijeljen. Razdijeljen je geografski. Dosta puta ćete naći dvije muslimanske zemlje ratuju jedna protiv drugih. Pogledamo li također u stanje ummeta, vidjet da se ljudi mnogo puta voli, ali ne radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa ćete vidjeti, Egipćanin voli Egipćanina samo zato što je iz Egipta. Bosanac voli Bosanca samo što je iz Bosni. Albanac voli Albanca samo zato što je iz Albanije. Ljudi se vole zato što ih spaja ista boja koži, pa bijelac voli bijelca, a crnca preziru. Crnac voli crnca, a prezir je bijelca. Je li to, braćo moja draga, ono čemu nas uči islam? Zasigurno, zasigurno je malo oni koji vole ljude iz jednog razloga. A to je zato što su muslimani. Zato što obožaju istog gospodara. Zato što padaju na seđdu istom gospodaru. Pa makar se u nekim stvarima i razlikovali. Nemoguće je, braću moja draga, tražiti da svi ljudi isto razmišljaju, da svi ljudi imaju iste vizije i da svi ljudi imaju istu jačinu, jačinu imana. Ali, ako čovjek ima osnove, ako ima temelj, ako je musliman, zašto da ga ne volimo? <clears throat> Zato kažemo, muslimani su zbog tog postali žrtve najnejačih i najbjednijih naroda. Pogledajte samo šta se dešava muslimanima u Palestini muslimani, ummet kada bi se sabrao i svi kada bi samo pljunuli na Izrael, oni bi se utušili. A muslimani su postali žrtva Izraela. Najbjednijeg i najprokletijeg naroda na zemlji postali su muslimani žrtve. Zašto, braću moja draga, sve to? Zato što smo ostavili bratstvo. Koje je bratstvo? Ono bratstvo koje traži od nas Islam nikakvo drugo obrazstvo, samo ono koje Islam traži od nas. Pogledamo li na svjetsku scenu? Vidjet ćete, braćo moja draga, na svjetskoj sceni se poštuju ko? Samo oni koji su jaki. Samo oni koji su moćni, samo oni koji su zajedni. Nekad je to bio Sovjetski savez, sada je to Amerika, Sjedinjene američke države. Braćo moja draga, na svjetskoj sceni se poštuje samo onaj koji je jak. Zašto su muslimani marginirani? Zato što su razjedinjeni. Muslimani su razjedinjeni u svakom pogledu, geografskom, duhovnom, vjerskom, političkom i svakom drugom pogledu muslimani su razjedinjeni. I sigurno je, braćo moja draga, da muslimani ne mogu povratiti ugled i snagu koju su imali osim ako se vrati Allahovoj vjeri i ako se vrate bratstvu, onom bratstvu koje od njih islam traži. Onom bratstvu koje je učinilo Arape nakon što su bili čobani deva i ovaca i koza da su postali vođe svijeta u svakom pogledu. Ono bratstvo koje je učinilo Arape koji su tako bili raštrkani i razbacani da su u jednom periodu koji za historiju ne predstavlja ništa, srušili dvije najveće vele sile tog vremena. Zašto? Nakon akide, ispravnog vjerovanja, bratstvo i zajednica je učinila muslimane, Arapa, Arape, da su postigli to što su postigli. Koliko je bitna ova stvar, braćo moja draga, govori nam jedan veoma bitan detalj. Svi ga mi znamo, ali ne razmišljamo o njemu kada je došao Boži poslanik sallallahu alaihi wa wasallame u Medinu. Na čemu je, braću moja draga, izgradio svoju državu? Svi mi to znamo, ali ne razmišljamo o tom. Izgradio je svoje temelje, svoje državi na dvije stvari. Izgradio je onu gore džamiju i izgradio je šta? Pobratio je između Ensarija i Muhađira. Zašto džamija? Da bi ljudi obožavali gospodara. Da bi se tu sjedilo, da bi se tu učila Allahova subhanahu wa ta'ala vjera, da bi se tu opremale vojske. I braćo moja draga, ujedinio je muslimane. Zaračena plemena Eusa i Hazređa je Boži poslanik pomirio i povratio Također između Muhađira i Ensarija. Braćo moja draga, to su dva temelja na kojima je izgrađena država, na kojima je izgrađena islamska država. Boži poslanik kada je činio taj čin, nije gledao ni na rasu, ni na boju koži, ni na bogatstvo, niti na starost, godišnju dob. Bre, već, braću moja draga, ljude je povezivala samo jedna stvar, a to je vjera uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato ćemo vidjeti da su oni postigli neke stvari koje mi kada čitamo tako mi uzvišenog Allaha, mislimo da su to mitovi ono što se piše o njima, a došlo je u najviro dostojnim zbirkama, mi da nismo to čuli da je u tim zbirkama kazali bi to je mit, to je legenda. Oni su, braćo moja draga, živjeli po riječima Allaha subhanahu wa ta'ala innamel mu'minune ihva. Zaista su mu'mini braća. I tako su oni živjeli i tako je ta medinska država funkcionisala i zato je postigla ono što nije postigla ni jedna druga država kroz cijelu historiju čovječanstva. Nikada niko to nije postigao što je postigla Medina. Zašto? Zato što se temelji te Medine izgradili na džamiji i na bratstvu. Oni su, braću moja draga, ovaj kuranski ajet koji mi dosta puta slušamo u suri Huđurat i nemel mu'minune ihve Zaista su vjernici braća, oni su ga sproveli u praktičnom životu, a mi ga samo učimo na svojim jezicima. Zato kažemo, oni u tom segmentu života i u drugima naveli su takve primjere kakve čovječanstvo nije zapamtilo. Zapamtite, braćo moja draga, te primjere koje ćemo naći u toj državi ne možete naći ni u jednoj civilizaciji, niti u jednoj drugoj državi. Prije islama, niti posle islama nemoguće. Nemoguće, braćo moja draga. I zato kažemo da te stvari nisu prenešene najvirodostojnijim lancima prenosilaca, mi bi pomislili da su to mitovi. Ali nam je obaveza da vjerujemo u njih zato što su prenešene u najvjerodostojnijim zbirkama hadisa. Svima je nama poznat događaj Abdurrahmana ibn Aufa i Sad ibn Ebi, Sad ibn Rabije, radijallahu ta'ala anhu. Ali spomenut ćemo taj događaj, braćo moja draga, zašto? zato da bi se zaustavili malo i razmislili o njemu, da bi napravili komparaciju između našeg hala i njihovog stanja. Braćo moja draga, ne smije nam dosaditi nikada spominjati ove primjere. Moramo ih spominjati svakim danom kako bi se u našim srcima probudila želja za takvim stvarima. Prenosi i Buharija i Muslima. Zamislite, ova predaja kod Buharije i Muslima. Da nije kod njih, čovjek bi svašta pomislio. Kaže Abdurrahman ibn Auf, došao sam u Medinu, pa je Boži poslanik sallallahu ve selleme pobratio između mene i između Sad ibn Rabi'i, radijallahu ta'ala anhu. Sad ibn Rabi'a je bio jedan od najbogatijih stanovnika Medine, pa kaže Abdurrahmanu ibn Auf, ja, ja sam naj, među najbogatijim stanovnicima med, stanovnika od stanovnika Medine. Pa ćemo popoloviti moj imetak, pazite koliko mu je dao. Pa ćemo popoloviti moj imetak ja imam dvije žene, idi pogledaj koja je ljepša. Nije rekao, idi pogledaj koja je ružnija. Idi pogledaj koja je ljepša, pa ću ja razvesti, pa kada istekne njen priček, idet, ti je oženi. Jedna stvar. Pogledajte druge stvari. Široko grudnost Abdurrahmana ibn Aufa, jel rekao, daj, kaže, barakallahu leke fi ehlike wa malike dulleni ala suk, Allah ti podario blagoslov u tvojoj porodici i u tvom imetku, kaži ti meni gdje je pijaca, ja ću raditi. Kod ovog primjera treba da pogledam ovaj primjer sa dvije strane. Prva strana, pogledajte koliko je Sad ibn Rabija bio spreman dati svome bratu. Wallahi, wallahi, mi ne bi bratu po krvi dali pola imetka. Sutra da tvoj brat po krvi, koji je musliman, zadesi ga musibe da ostane bez imetka, ne bi mu dao pola imetka. Sigurno niko od nas ne bi. A pogledajte šta je on uradio. Čovjeku kojeg nikada do juče nije znao. Danas dolazi samo što je rekao Ešhedu en la ilaha illa Allah. Pola imetka. Ljepšu ženu tebi dajim. To je samo jedan aspekt s kojeg možemo gledati taj događaj. Pogledajte drugi aspekt. Zamislite da neko sada tebi dođe, jedan od najbogatiji ljudi u sani pa ti kaže imaš pola imetka i imaš jednu od mojih žena koja ti se više svidi. Kako bi se mi ponašali? Da li bi neko kazao Allah te nagradio da ti meni kaži gdje je pijaca? Braćo moja draga, zato su oni postigli to što mi govorimo. Zato te stvari ne možete naći ni u bajkama. Ovo se može samo naći kod muslimana. Pogledajte nas. Dođeš čovjeku i kažeš mu daj mi biciklo, samo da odem plati struju, brzo ću se vratiti. Pa on jadnik znoj ga probije, on bi nešto da ti slaže, ali zna grije slagati. Ali on bi nekako da ti to ne dadne, nekako mu teško u grudima da ti uzmeš točak pa da odeš da platiš struju. A da ne govorimo o autima. Koliko puta sam slušao brata kad kaže Meni auto kad neko uzmi i kaže, ja dok sjednim u njega, odma osjetim da sam ga nekom davu. Ne uzu billa. to je problem s aspekta akidi. Jel to ti znaš gajb? Jel to ti znaš gajb kada odmah primijetim da mi je ga neko vozio? Pa kako nećeš, dragi moj brate, primijetit kad je stotine šeitana oko tvog srca? Toliko su zacrnjali tvoje srce ti šeitani i grijesi da toliko voliš tu materiju da je smatraš ciljem, a ne sredstvom. Ne mogu, kaže, ja odmah primijetim ko da mi je neko vozo auto. Čudna stvar. Braću moja, vallahi, ovo su izjave ljudi, muslimana, ljudi koji praktikuju islam u svakodnevnom životu. Ne govorim ja uopšte o općim masama. Ja sam u Medini studirao, imao sam prvo komšiju čovjeka Jemenca koji je bio automehaničar. Wallahi sam bio serbesni od njega za iskat auto od bilo skoro bilo je studenata, jedan ili dva, da si mogu po noći u po dana iskat auto. Ali od njega auto mehaničara sam bio serbesni za tražiti auto skoro od bilo kojeg drugog bosanca. Zašto? Zato što sam vidio da tom čovjeku nije teško da kad mu kažeš treba mi auto. Već ti dadni ključ i završena priča. A kad dođeš bosancu, već je druga priča. Zato, braću moja draga, kažemo velika je razlika između nas i prvih generacija. <clears throat> Treba da znamo da to bratstvo, islamsko bratstvo, to je dar od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Kom je dar? Dar mu'minima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا Sjetite se Allahove blagodati prema vama kada ste bili neprijatelji pa je ujedinio vaša srca i vi ste postali Allahovom voljom prijatelji i braća. Fe asbahtum bi ni'ametihi ihwana, vi ste postali, nakon što ste postali muslimani, vi ste postali braća. Pazite ovdje jednu stvar, veoma bitnu. Iman i bratstvo su dvije stvari nerazdvojive nerazdvojive. Zašto Allah Đelešanu kaže u suri El Huđurat? Inneme il mu'minune ihve, zaista su mu'mini braća. Ove dvije stvari ne mogu jedna bez drugim. Istinski iman mora prouzrokovati bratstvo, a istinsko bratstvo se nagrađuje na imanu. Zato, ako vidite ljude da se voli, a nisu mu'mini, nisu muslimani, znajte da je to izgrađeno na dunjalučkim koristima. A ako vidite ljude koji kažu za sebe da su mu'mini, a ne voli braću muslimane, vallahi, po ovim kuranskim ajetima veliki upitnik je na njihovom imanu. Ko čovjek kaže ja sam mu'min, a ne voli braću muslimane, velik je upitnik na njegovom imanu. Ne kažemo ne uzubila da je nevjernik, ali potpunost imana kod njega nije nije ovaj u tom slučaju. Taj čovjek je daleko od potpunosti imana. Zato, vraću moja draga, u nastavku druženja pokušat ćemo kratko, ako Bog da, da ne dužimo, spomenut ćemo neka prava brata muslimana kod brata muslimana. Dobro svoja srca okrenute i dobro svoja uš i svoje uši otvorite. Da čudnite ove stvari i pokušajte i u svakodnevnom životu praktikovati. Znajte, vraću moja draga, možda ćete nekada pomisliti da se ove riječi odnose na nekog u Zenici ili u Sarajevu, ali znajte da su ove riječi upućene nama, meni pa svima vama ovdje bez Sarajeva i bez Zenici. Zato dobro slušajte. Prvo pravo brata muslimana kod brata muslimana jeste da ga voliš u ime Allaha. Brat musliman koji izgovara šehadet, koji pada Allahu subhanahu wa ta'ala zajedno s tobom u istom safu, istom gospodaru, ima pravo da ga voliš. I to je pokazatelj potpunosti imana. Poslušajte riječi Allahovog poslanika koji zabilježu imam Ebu Davud sa vjerodostojnim lancem prenoslaca od Ebu Umami radijallahu Allahu ta'ala. Kaže Boži poslanik, men ehabbe lillahi, wa abgada lillahi, wa a'ta lillahi, wa mena'a lillahi, fe kad istekmele el iman. Kaže Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam, ko voli u ime Allaha, ko mrzi u ime Allaha, ko daje u ime Allaha, ko uskraćuje u ime Allaha, ta je upotpunio svoj iman. Braćo moja draga, evo Boži poslanik nam je dao vagu kako možemo vidjeti jesmo li dostigli mi potpunost imana. Onaj ko voli u ime Allaha. Ko voliš nekog, postavi sebi pitanje zašto ga volim? Je li ga volim zato što bi ga sutra mogo iskoristiti? Ako nekog mrziš, postavi sebi pitanje zašto ga mrziš. Je li ga mrziš zato što je bogatiji od tebe? Je li ga mrziš zato što je boljeg ahlaka od tebe? Ako nekom nešto daješ, postavi sebi pitanje zašto si dao? Ili daješ radi Allaha? Ili daješ da bi sutra neko rekao, jest ovaj džometa? Ako nekom ne daš nešto, opet pitanje zašto ne daš? Je li ne daš zato što ga mrziš? Je li ne daš radi Allaha subhanahu wa ta'ala? Tako možemo, braću moja draga, provjeriti svoj iman. Tako nam je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame preporučio da isprobamo je li naš iman potpun ili nije. Pogledajte, braću moja draga, zašto mi ljude volimo? Neka svako sebi postavi pitanje zašto voliš ljude? Je li voliš ljude zato što razmišljaju kao i ti? Je li voliš ljude zato što su identičnog izgleda kao i ti? Je li voliš ljude zato što su tamo negdje na nekom papiru istog mezheba kao i ti? Je li voliš ljude zato što slušaju predavanja koja i ti slušaš? Je li voliš ljude zato što su iz iste države iz koje si ti? Braću moja draga, čovjek treba ako voli da voli Allaha radi. Koliko puta se dešavaju? vjerujte braćo da se dešaje. Vjerujte da se dešaje. Samo zbog jedne stvari, ako čovjek nije identičan onom i na čemu si ti, taj čovjek se marginira. Taj čovjek se marginira. Musliman, brat, voli Allaha, voli poslanika, redovno klanja, posti, hađ obavio. Udjeljuje na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, ali samo zbog jedne stvari on je marginiran. Nije dobar ne razumije, boji se, kukavica, strašljiv. Jučer kad je trebalo u ratu nositi pušku, nije bio strašljiv. Danas odjednom postade strašljiv. Sašto? Zbog jednog pitanja. Zbog jedne stvari. Mi se, braću moja draga, toliko udaljavamo jedni od drugi. Pogledajte. Dotle je stiglo da muslimani ubije jedni druge. Ovaj iz Hamasa, ovaj iz Fatah i ubijaju se između se. Dotle je, braćo moja draga, došla situacija. Je li to ono čemu nas uči Islam? Je li to ono čemu nas uči Islam? Wallahi nije. Pogledajte u Allahu poslanika pa ćete vidjeti suprotno od onoga što smo sada spomenuli. Subhanallah. Najčudniji primjer koji se može navesti iz sire Božijeg poslanika jeste da je Božji poslanik klanjao dženazu kom je braćo. Klanjao je dženazu vođi nafika u Medini. Onome koje je njegovu ženu potvorio da je počinila blud. Zamislite sad dobro, mi o tome ne razmišljamo. Da dođe neko i našu suprugu potvori da je počinila blud. Da li bi mi ikada tom insanu halalili? Ne bi i hiljadu puta bi ga proklili a ko je naša žena u odnosu na ženu, na ženu Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, a išu radijallahu ta'ala anha. Kćerku Ebu Bekra, kaže Ebu Bekr, potvara na, potvarate nas za nešto što nismo činili u džahilijetu, a sada nas potvarate za te stvari. Ta osoba koja je potvorila Aishu radijallahu ta'ala anha, Božiji poslanik je toj osobi klanjao dženazu sišao u njegov kabur i na svojim rukama ga spustio u kabur. Odjenuo ga svojim ogrtačem. Ako neko želi da provjeri informacije, ova predaja je zabilježena u Sahih Buharije. Braćo moja draga, Boži poslanik. A mi, osobe, zbog jednog fikskog pitanja, križamo i marginiramo. Je to ono čemu nas uči Islam? Je li to ono zašto će dobiti ljudi hlad na sudnjem danu? Hlad na sudnjem danu će dobiti oni koji se budu voljeli radi Allaha. Kada se dovuče džehennem, koji će imati 70.000 povodaca za koji će se voziti, a za svaki povodac će voziti 70.000 meleka, tog dana će neki ljudi biti u hladu Arša. Ko su ti ljudi? između ostali oni koji su se voljeli u ime Allaha. Tek sada vidimo kako nije lahko to dosta puta voliti se u ime Allaha. Ma, ide, pravu. Kontaš, evo mene u hladu. Preispitaj svoje srce, pa ćeš vidjeti da ima, ne kažem, hiljedu drugih stvari, ali stotinu drugih stvari zbog koga, zbog kojih voliš tog brata. Voliš ga zbog ovoga, pa zbog onoga, pa ovoga, pa onoga a možda tamo na kraju svirali na zadnjoj rupi, voliš ga zato što je musliman. Je li to ono zašto je rekao Boži poslanik Selathun men kunne fihi vođede bihinna al iman tri, os, tri svojstva koja ima dni osoba koja ima dni pri sebi zbog njih će osjetiti slast imana da voli Allaha i njegovog poslanika više od svega drugog da voli ljude ali voli ih samo radi Allaha Ti ljudi će osjetiti slast imana. Oni koji vole insana, zašto? Zato što je musliman, zato što je mu'min, zato što se klanjaju istom gospodaru. Zato kažemo, braću moja draga, tu ljubav, tu ljubav treba izvagati vagom šerijata. Vagom šerijata. Nerijetko se dešava da ljudi sjede u sjelu, da ljudi sjede u sjelu gdje se napada na čast najvećih sinova ovog ummeta. Wallahi na čast najvećih sinova ovog ummeta. Napada se na čast ulemi, napada se na čast daja, napada se na čast muslimana. I ljudi šute u tom sjelu. Ako voliš tog čovjeka u ime Allaha, ustani i kaži, dragi moj brate, moja dužnost je da ti kažem da to nije ono čemu nas je učio poslanik. Poslanik nas je učio kada vidimo da neko pogriješi da prekrijemo njegovu sramotu. Učio nas je da poštujemo ulemu. Učio nas je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame da praštamo jedni drugima. Da branimo čast brata muslimana. Tome nas je učio poslanik sallallahu alaihi wasallame i obećao je nagradu. Koju nagradu? Da osoba koja odbrani čast brata muslimana, da će Allah subhanu wa ta'ala odbraniti njegovu čast na sudnjem danu, da će ga prozvati i kaže izvoli koju hoćeš huriju i zaberi sebi. Zašto? Zato što si odbranio čast brata muslimana, a vidjet ćete u nastavku kolika je čast brata muslimana. Mnogo je, braću moja draga, argumenta koji ukazuju na vrijednost ljubavi u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Ukratko možemo spomenuti hadise koji su svima nama poznati, hadisu muslimu, kada je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam spomenuo primjer čovjeka koji je krenuo u susjedno selo da po, pozijareti i posjeti svog brata. Pa na kraju kaže Melek tom čovjeku, ja sam Allahov izaslanik. Da te obavijestim, da te Allah voli kao što si ti zavolio tog brata. Zašto ga je zavolio? U ime Allaha. Račun moja draga, ko smo mi, ovo dunjalučki bjednici, griješnici, da možemo zaslužiti Allahu subhanahu wa ta'ala milost i ljubav. Kaže Allahu poslanik u drugom vjerodostojnom hadisu, tako mi onog u čijoj ruci je, bo, čijoj ruci je moja duša. Nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali. Nećete vjerovati dok se ne budete volili. Nećete vjerovati dok se ne budete volili. Kako? Kako da kažemo da je potpuno vjerovanje onoga ko mrzi svoju braću muslimane? Pa kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, hoćete li da vas obavijestim o dijelu koji ako budete činili, zavolit ćete se. Efšu selame bejnekum. Međusobno se selamite. Kakav selam? To je onaj selam, braću moja draga, koji izlazi iz srca. Iz srca na srce. A ne selam, selamiš se s bratom, a razgovaraš s nekim drugim. Priđaš na, na mobitel, selam ali. Nije taj selam. Selam da čovjek vidi da ga voliš u ime Allaha subhanahu wa ta'ala da se nasmiješ tom bratu muslimanu u lice kada se sa njim rukuješ i selamiš. Treba, braću moja draga, da postavimo sebi jedno veoma bitno pitanje, a to je koga volim? Zašto? Zato što od tog odgovora zavisi mnoge stvari. Jedna od stvari jeste s kime ćeš biti na sudnjem danu koga voliš na dunjaluku sa njim ćeš biti na sudnjem danu el mar'u ma men ahab čovjek će biti na sudnjem danu sa onima koje voli zato postavi sebi pitanje voliš li mu'mine voliš li ulemu ili si onaj koji svakodnevno svojim zubima čupa njihovo otrovno meso Wallahi, braćo moja draga, je žalosno. Wallahi, billahi je žalosno. Da imamo ljude koji ne znaju najosnovnije temele vjeri, dali su sebi za pravo da napadaju na čas najvećih učenjaka današnjici. A znajte, braćo moja draga, vallahi, ovo sam slušao od učenjaka koji kažu čovjek koji pusti svoj jezik na ulemu, pogotovo je bespravno, znajte da će ga Allah iskušati još na dunjalu. Zato koga god vidite da pljuje po ulemi, Kogod pljuje po ljudima koji radi za Allahu vjeru, samo čekajte momenat. Samo čekajte momenat kad će ga Allah iskušati. Wallahi, to je Allahov sunnet. Kogod podigne svoj jezik na Allahove evlije, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadisu kuciju, Men ada li walijen fe kad bil harb. Ko uznemiri mog evliju, ko uznemiri mog evliju, ja sam mu rat objavio. Ako ulema nisu Allahove evlije, pa ko je? Jesi li ti, balo, koji ne znaš otrt nosa? Dao si sebi za pravo da vrijeđaš ljude koji rade danonošno za Allahu u vjeru. Pazite, braćo, Allah mu objavljuje rat onome ko vrijeđa ulemu. Pazite, braćo, Izvagajte svaku riječ koju hoćete kazati hiljadu puta prije nego što iziđe. Kad iziđe kasno je. Čuvajte se, braćo moja draga, meso u leme je otrovno. Također, braćo moja draga, od prava brata muslimana kod brata muslimana jeste, navezuje se na ovu temu, opreznost prilikom govora. Čovjek musliman ima pravo kod drugog muslimana da pazi taj musliman šta će kazati o njemu. Mi, nažalost, dosta puta pazimo na imetak brata muslimana i na njegov život, a na njegovu čast ne pazimo nikako. Allahov poslanik na oprosnom hađu te tri stvari spominje zajedno i ne kaže jedna je preča od druge. Inne dima ekum wa emualekum wa a'radakum haramun alejkum. Zaista vaše krvi i vaši životi i vaše časti su vam haram i svete. I ne kaže Čast je malo manje svijeta, već je svijeta kao i život. I kao i metak. Možeš li zamisliti sebe da odeš bratu muslimanu ukras danas auto? Ne možeš. A tako lahko naš jezik napada na njegovu čast. Braćo moja draga, također nekontrolisanje jezika vodi čemu? Vodi da ljudi pričaju šta hoći da ljudi pričaju o kom je hoće, šta hoće i kad hoće i koliko hoće. I čemu to vodi? To vodi nestabilnosti. Ni kriv, ni dužan bojiš se da ćeš sutra ostati osvanuti etiketiran. Da ti je neko prilijepio, prelijepio neku etiketu. Ni kriv, ni dužan. Zašto? Zato što svako smije priča šta hoće. Ne zna 2 plus 2 uvjeri, ali zna da si ti novotar da si ti bidadžija, da si ti murted, da si ti ešarija, da si ti maturidija, da si ti tagut. To zna. Braćo moja draga, čuvajte se jezika. Mora da znamo da je jezik mač sa dvije oštrice. Kako god sa njim možeš zaraditi džennet, zbog njega možeš biti bačen u džehennem kaže Boži poslanik u vjerodostojnom hadisu, čovjek će biti bačen u džehennem zbog jedne riječi. Kakve riječi? Nije joj, kaže, što obraćao pažnju. Nije čovjek namjerno govorio. Kaže, uopšte nije obraćao pažnju. La yulqi laha balen. Nije obraćao pažnju. Biće bačen u džehennem dalje od istoka do zapada dirat Allahove evlije. Wallahi ne mislim da sam ja Allahova evlija, ali mislim da je jedan Bin Baz i jedan Usejmin i jedan Šeh Albani, ako oni nisu Allahove evlije, onda mi nemamo Allahovih evlija. Mojte misliti da ovaj izraz ne koristi ehli sunnet. Ehli sunnet poznaje nešto što se zove Allahov evlija. To nije samo kod sufija. Kod ehli sunneta postoji nešto što se zove Allahov evlija. Ako nisu učenjaci, oni koji su naslijedili poslanike Allahovi evlije, onda nema Allahovih evlija. Braćo moja draga, pazite, svaku riječ koju kažemo, bit ćemo pitani. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ma jelfidhu min qavlin illa ledehi raqibun atid. Ni jednu riječ oni ne izuste, a da kod njih nije onaj koji bdije. Ma li hazel kitab, Što ne učimo u suri Keh svakog petka? Mali hazel kitab, la yugadiru sagiraten, wala kebiraten illa ahsaha. Kad se dođe na sudnji dan, spisak, dug koliko oči mogu vidjeti, i to 99 takih spisa. Kaže se u suri Kef, šta je ovoj knjizi, nije izostavila ništa ni sitno ni krupno, sve zabilježeno. Svaka riječ koju si kazao, meleki su je pribilježili. Ako si je zaboravio, juče si je rekao, a danas zaboravio, meleki nisu zaboravili zapisati. Pazi, za svaku riječ pripremi dževab i odgovor Allahu subhanahu wa ta'ala. Pogledaj riječi Božijeg poslanika, jasne, kratke, precizne. Men kane ju'minu billahi wal jeumil ahir, fel jekul hajran evli jesmut. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan. Pazite, čime Allahu poslanik počinje ovaj hadis? imanom. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Nema mu'min opcije osim ove dvije. Ili šuti ili pričaj korisno. Nema treći, da je bila treća, vallahi Boži poslanik bi na nju ukazao. Ili ono što govoriš je hajr, ili je šar. Ili je hajr, ili je zlo. Zato, kada hoćeš govoriti, pazi šta ćeš govoriti. Pogledajte. Pogledajte šta je islam. Pogledajte šta je ahlak. Nažalost imamo ljude koji kažu da se danas pojavila skupina koji se zovu ahlakije. Oni koji pozivaju u ahlak. La ilaha illa. Kada je Allahov poslanik pozivao u nešto drugo, Kaže Allahov poslanik, ja sam poslan da bi upotpunio plemeni te čudi kod vas, vaš ahlak. Pa mu Allah subhanahu wa ta'ala svjedoči wa inneke la la huluqin azim zaista si ti lijepog morala i ahlaka. A Iša radi Allahu ta'ala anha kaže njegov ahlak je bio Kur'an. Pogledajte šta poslani kaže da je najljepši islam. Kažu jedne prilike Božim poslaniku Ejul islami afdal. Koji je najbolji islam o Allahov poslaniće? men selime muslimune min lisanihi vo jedihi, najbolji musliman je onaj od čijeg jezika, pazite, na prvom jeziku je, na prvom mjestu od jezika, onoj musliman od čijeg jezika i ruku su sigurni ostali mu'mini. To je najbolji islam, to nisu moje riječi, već riječi Božih poslanika. Najbolji islam je da su braća muslimani koji žive oko tebe sigurni. Postavite sebi pitanje, jesi li siguran od brata muslimana? Postavi sebi pitanje jesu li tvoje komšije sigurne od tebe? Pa ćeš dobiti odgovor. Nažalost, mi živimo u vremenu kada postoji druge vage. Ova vaga poslanikova je pri 1400 godina. Ahlakije. Oni koji pozivaju ahlak. Imamo sad nove vage. Sad su najbolji oni koji najviše bljuvotina iznosi. To su najbolji. Ti su najhrabriji. Oni su najhrabriji. Kada je trebalo dokazivati hrabrost na način kako se ona dokazuje, takvi su bili negdje gdje se nije dokazivala hrabrost. A danas, kada se hrabrost dokazuje na jedan drugi način, tada su oni postali najhrabriji zbog svojih jezika, zato što njima blate Allahove evlije. Wallahi čudan zeman. Wallahi čudan zeman. Zato, vraću moja draga, čuvajte svoje jezike. Čuvajte svoje jezike da ne uvrijedite svojim jezikom Allahovog evliju, a kada uvrijedite Allahovog evliju, eto vam rata od Allaha subhanahu wa ta'ala. Wallahi, da ti jedan policajac udari dva šamara, sebi mu ispriču. Da ti neka država objavi rat, propobi u zemlju da ne dođe do toga, a zamisli rat ti objavljuje uzvišeni Allah. Postavi sebi 300 pitanja prije nego što progovoriš, jer kad progovoriš, ta riječ postaje vlasnik tvoj. Poslušajte ovaj hadis. Hadis čiju vjerodostojnost je potvrdio šeha Albani rahmetullahi alihi u više svojih knjiga od Bera ibn Aziba radijallahu ta'ala anhu da je Boži poslanik kazao Er riba ithnani wa sab'une baba ej seruha mithle itjanu ređuli ummehu o arba riba en jestatila ređulu ala irdi ahihi istitaletu ređuli fi irdi ahihi, kaže Allahu poslanik. Kamata ima 72 poglavlja. Najmanje poglavlje kamate je kao da neko od vas spolno opći sa svojom majkom. A najveći vid kamate je da neko udari na čast brata muslima. Ste dobro čuli ovaj hadis? Najveći vid kamate je da udariš na čas brata muslimana. Koliko mi pazimo se, inša Allah, svi, da ne odemo u banku pa da poslojimo kamatu. Nećemo feninga. A hoćeš čas brata muslimana koja je najveći vid kamati. Arba riba, najveći vid da udariš na čas brata muslimana. Ste vidjeli kolika je čas muslimana? A jeste vidjeli kolika je kod nas? Wallahi, kod nas je čast koke. Okay kokoške veća od časti brata muslimana. Koliko puta sjedimo u sjelima gdje se čast braće muslimana nije u lemi, već braće, žao mi je što moram reći, obični, i ja sam obični insan, ali u porođenju na ulemu mi smo obični insani. Kada se čast brata muslimana, običnog brata, oskrnavi, ustani i podigni svoj glas. Pokaži da u tvom srcu ima imana, i da se ne slažiš s time. Da ti je rođeni brat. Kaže, dragi moj brate, nemoj, nemoj. Također, braćo moja draga, vezano za ovu temu jedan lijep primjer. Abdullah ibn Mubarak, poznat svima vama, veliki abid, veliki zahid, veliki muđahid, veliki učenjak, veliki pobožnjak. Jedne prilike u njegovoj blizini je bio čovjek koji je ogibetio jednog brata muslimana. Pa pogledajte mudrosti Abdullah ibn Mubaraka. Kaže, dragi moj brate, jesi li ti ikada učestvovao u boju protiv Rimljana? Kaže, nisam. Jesi li ikada, kaže, se borio protiv Perzijanaca? Nisam. La ilaha illallah, kaže. Od tebe su sigurni Rimljani i Perzijanci, a nisu sigurni od tebe braća muslimana tako mi danas imamo ljude. Od njega je svako siguran, osim brat muslima. Kada sam čuo izjavu, juče, da ima ako i kažu nama nije Amerika neprijatelj, niti židovi, nama su neprijatelji oni koji nose brade, onda sam zaista ostao za prepašten. Zaista sam ostao za prepašten. Također, braću moja draga, od prava brata muslimana prema bratu muslimanu jeste da mu čovjek pomogni shodno njegovim mogućnosti. Mu'min musliman žudi da pomogni svom bratu muslimanu shodno svojim mogućnostima, ali u njegovom srcu postoji volja da pomogne bratu muslimanu. Zašto? Zato što on traži Allahovu milost. Traži Allahovo zadovoljstvo i traži Allahovu nagradu. Traži u tome Allahovu pomoć. Zašto? Kaže Allahov poslanik Allahu fi auni l'abdi ma ka, ma kane l'abdu fi auni l'ahi. Allah će biti u pomoći nekom od nas, nekom od vas, dok ste vi u pomoći svom bratu muslimanu. Znaj, dok pomažeš bratu muslimanu, i tebi Allah pomaže. Kad ti prestaneš njemu pomagati, Allah tebi prestaje pomagati. S druge strane, braćo moja draga, nerijetko se dešava da mi svi imamo potreba. Ali ako imaš potrebu i želiš je nekom bratu muslimanu povjeriti, onda imaj lijepo mišljenje o tom bratu muslimanu. Nemoj tražiti od njega ono što ne može ispuniti. I s druge strane, ako i ne ispuni ono što si zatražio, imaj lijepo mišljenje o njemu. Kaži, nadam se da si pokušao, ali nisi mogao. U nas je suprotno. Šta god da se od tebe zatraži, kažeš ne mogu, dragi moj brate, on odma automatski mogu se, ali nisi htjel. Braćo moja draga, moramo se učiti da imamo lijepo mišljenje o bratu muslimanu. I ono što kaže, da privatimo tako. Zašto? Zato što je brat musliman. Treba da mu vjerujemo ono što govori. Također, od prava brata muslimana kod brata muslimana jeste da se savjetujemo između se mora da znamo da ne može društvo funkcionisati i ispravno funkcionisati osim ako se ljudi koji sačinjavaju to društvo između se savjetuju. Muslimani jedni druge sigurno savjetuju. Postavlja se pitanje zašto da čovjek savjetuje brata muslimana? Mnogo je razloga. Treba da dokažemo onima koje savjetujemo zašto ih savjetujemo. Pa da oni vide da ih savjetujemo zato što ih volimo. Zato što želimo da sutra na ahiretu do, dostignu veću deređu. Da im volimo ono što volimo sebi. Kako god smo danas vidjeli insana da radi nešto loše, da mu kažemo, dragi brate muslimanu, ja volim da više niko ne vidi tu tvoju sramotu, pa pokušaj tu popraviti. Kada bi ljude tako savjetovali, tada bi ljudi od nas i prihvatili. Pogledajte koliko veliko, veliko mjesto savjetovanje zauzima u islamu. Kaže Allahu poslanik, edinu nasiha. Vjera je savjetovanje. Kompletna vjera se rezimira u jednu riječ. Edinu nasiha. Islam, vjera je, kaže, savjetovanje. Zbog veličine ove stvari, Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rezimirao i sažeo su vjeru u ovo jedno načelo savjetovanje. Poznat je govor imama Šafi radija rahmetullahi ali kada kaže onaj ko te savjetuje pred narodom, taj želi da te obruka. A onaj ko te savjetuje na samo, taj želi da te savjetuje. Zato, braću moja draga, ako želimo nekog savjetovati, mora da znamo da savjetovanje, ima neke principe, ima neka načela. Između ostalih jeste da to bude na lijep način. Zamislite, braću moja draga, kako tražiti od čovjeka da prihvati od tebe nešto, a ti ga nazivaš pogrednim imenom. Ti mu se obraćaš na ružan način, osorno, grubo. Teško je zamisliti da ljudi prihvati tako nešto. <clears throat> Pogledajte samo Allahu poslanika. <clears throat> Dolazi mu čovjek i kaže, u Allahu poslaniće o halalini prostituciju. Zamislite da neko nas sada na ulici dobro namjerno s njegovog pogleda i aspekta zaustavi i kaže može li se ikako u tom šedijatu naši neka olakšica pa da ja mogu bludničiti? Kako bi se mi ponašali? Svako nek zamisli kako, ali niko se ne bi ponašao kako se je ponašao Boži poslanik kaži Boži poslanik toj osobi na lijep način. Približi se, bujrum, sjedi kod mene. Bili volio da neko bludniči sa tvojom majkom? Ne bi, kaže. Bili volio da neko bludniči sa tvojom čerkom? Ne bi. Sa tvojom sestrom? Ne bi. Sa, svoj, sa tvojom tetkom? Ne bi. Kaži taj ashab, pa sam izišao od Allahu poslanika, ušao sam kod njega, najdražije nešto mi je bilo prostitucija i blud, a izašao sam, to mi je bilo nešto najmrži. Pogledajte, braćo moja draga, kako je Boži poslanik savjetovao svoje ashabe. A pogledajte današnji savjete. Pogledajte današnji savjete, pa ćete vidjeti da je to mnogo bliže vrijeđanju, potvorama, nego savjetovanju. Kako god je loše stanje među općim masama, tako je loše stanje i među onima koji predvode danas muslimani. Zato nije ni zamjerovati nekim ljudima kada čujete kakve riječi i izraze koriste, kada su slušali od svojih autoriteta da koriste možda i gori riječi. I zadnja stvar, braćo moja draga, kako čovjek može pomoći braću, bratu muslimanu, odnosno prava koja ima brat musliman kod brata muslimana, jeste da prekriješ njegove sramote mora da znamo i da imamo neprestano, braćo, jednu činjenicu na umu, a to je da niko od nas nije melek. Vremena poslanika su završena. Zašto ovo govorimo? Zato što su meleki bezgriješni i poslanici također. Svi ostali Allahovi robovi su griješni. Zato, zato treba da prekrivamo jedni drugi. Normalno, koga prekrivati? Ljudi se po tom pitanju dijele u dvije vrste. Imate ljude koji su poznati, da se pridržavaju Allahovi vjeri. Klanja, posti, čuva se harama i takva osoba oklizne se. Šetan ga zavede pa počini grije. Treba li takvoga obznaniti svakome? Ne treba, braću. Takvi ljude treba prekriti. Svakome se dešaje da ga šetan zavede. A imate drugu skupinu koji se ponose time, sjedne i priča kako je jučer bludničio takvog nemaš potrebe sakrivati, štitit. Kad on sam govori o sebi. Ali onog brata muslimana koji je s tobom u safu svakodnevno, koji praktikuje islam, pa vidiš kod njega nešto što nije dobro, prekri to pa ga savjetuj. A nemoj prvo otići čitavoj čarši, kazati da si vidio tog i tog, da čini to i to, nakon toga otići čovjeku savjetu putiti. Teško da će tva osoba to prihvatiti pogledajte samo kako Allah Đelešanu se ponaša i kako će ljudima suditi na sudnjem danu. Onaj koji ima dni više sevapa i dobrih dijela od loši, ući će inšala u džennet. Što znači da je čovjek imao grijeha, a mi, kako mi? Mi gre, ljude križamo zbog jednog grijeha. Ne može, vraćo moja draga, moramo biti svjesni da mi svi griješimo. Svi griješimo. Neko griješi javno, A neko griješi možda pet puta više, ali kod kuće zatvori vrata da ga niko ne vidi i upali porno film. Ali ne zna niko. Svi mi griješimo. Svi griješimo. Znajte, uvijek imajte to pravilo da svi griješimo. To je hadis Božijeg poslanika, kurlubeni Ademe Hatta. Svi sinovi Adamovi griješi, ali su najbolji oni koji se kaju Allahu subhanahu wa ta'ala. I na kraju, braćo moja draga, vidim svima je ugrijalo i treba privoditi kraju samo nekoliko savjeta kako možemo produbiti i ojačati našu bra, ovu islamsku naše bratstvo. Ukratko, spomenut ćemo, ako Bog da, šest stvari i time ćemo završiti ovo naše predavanje. Prva stvar, ako nekog voliš, ako nekog voliš u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, onda se ponašaj onako kako je, sun, kako je sunnet i kako je Boži poslanik preporučio. Šta je preporučio Boži poslanik? da toj osobi kažeš da ga voliš. Zamisli, brate, dođe ti danas neko i kaže ti, brate, ja te volim ima Možda nisi znao do juče da te voli i možda ga nisi toliko volio, ali kada ti dođe i kaže, ja te volim u ime Allaha. Kakvo tvoje srce treba da bude prljavo pa da ne zavoliš tu osobu? Pogledajte kako nas lijepim stvarima uči Allahu poslanik. On je to preporučio i riječima, a i praktikovao djelom. U hadisu kojeg zabilježi imam Ebu Davud sa vjerodostojnim lancem prenosilaca kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallame kada neko od vas zavoli svoga brata, neka mu kaže da ga voli. A praktično nam je to pokazao kada kaže Muazu, ja Muaz, Wallahi inni la uhibbuk. O Muaze, tako mi Allaha, pogledajte, klijete se Allahu poslanik. Onaj koji kada se ne zaklijete, njegov govor je najiskreniji i najiskreniji istiniti. Kaže, o muaze, tako mi Allaha, ja te volim. Jednog dana sjedi Boži poslanik sa ashabima, pa prolazi jedan čovjek, kaže jedan ashab Božim poslaniku, o Allahu poslaniče, ja onoga volim. Kaže, si mu kazao? Nisam. Idi, kaže, kaže mu. Pa je otišao, pa mu je kazao, pa kaže taj ashab, e haddeke ledi ahdebteni lehu, zavolio te onaj zbog koga si me ti zavolio. Druga stvar, kako jačati naše Bratstvo jeste, braću moja draga, smijeh na licu. Vedrina ozarenu slica. Sretniš brata, ne uzubillahi, ko da mu svaki dan pomrije po tri, četiri člana u njegove poroci i to uži. Namrgođen, namrgođen. Ne bi se nasmio kad mu dao sto marak. Pa jel nas je uči islam, braćo moja draga? Nasmio bi se on za sto maraka, 15 dana bi se smio, znam ja to. Mi smo takvi, kod nas samo u šuškama. Što je za ahiret, pusti ahiret. Ima lišta na dunjaluku, u kešu. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi ve selleme Ebu Zeru, La tahqiranne al ma'rufi še'a. Nemoj prezirati od dobrih dijela ništa, pa makar da brata muslimana sretniš ozarenog i veselog lica. To je dobro dijelo, braćo moja draga, a s druge strane to će ujačati naše veze, kad vidiš brata, on ti se nasmiješi sa srca. Ne ono nasilu, sam da vidiš zube. I e, mene interesuje se dobri, tvoji zubi dobri ili nisu. Nasmiji e, mi se iz srca da ti je drago što si me vidio. Da me voliš, da taj osmije bude šta? Samo odraz onoga što je u srcu. Takav osmije, braćo moja draga, će ojačati naše bra, ove bratske veze. Treća stvar, da se muslimani rukuju prilikom susreta. Ali kako? Onako kako smo pojasnili na početku predavanja. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallame, kada se sretnu dva brata muslimana i rukuju se, neće se rastati, a da im neće biti oprošteni manji grijes koji su počinuli do tada. Također, četvrta stvar, veoma lahka, veoma zapostavljena. Kako go, u nas je sistem takav, Što je lakše dijelo, sve više je zapostavljeno. A što je teže, mi se sve više oko njega svađamo, iako i teška dijela ne radimo. Kaže se u vjerodostojnim hadisima da je dova brata muslimana za brata muslimana makbul primjena kod Allaha subhanahu wa Zato ako hoćemo da ojačamo naše veze u puti dovu za brata muslimana. A s druge strane imaš korist opet bolan i dunjalučku. Eto ako hoćeš dunjaluk i melek stoji kod tvoje glavi pa kad god kažeš podari tom bratu bogatstvo, melek viće i tebi. Ali nama Allaha ni teško opet. Znaš da melek koji je bezgrešan viće, amin i tebi. Ti hoćeš da rekneš gospodaru oprosti mu, a ne može iz usta nikako. Wallahi samo, samo grijesi u našim srcima. Hoćeš da kažeš gospodaru podari mu blagostanje i bogatstvo ne može nikako, a znaš da melek amina na to. Šta bi da ne amina, ne bi mogao nikako. Pijeta stvar da se suosjećamo s našom braćom. Ako brat ima neko veselje, da se suosjećaš sa njim u tom veselju. Da on svati da si i ti vesel zbog njegovog, zbog njegovog veselja. Ali ako je i žalostan, ako ga neki mu sivet poklopio, da on osjeti da se i ti suosjećaš, da si i ti bolestan, da si i ti žalostan. Zato što ste braća. I šesta i zadnja stvar jeste da se, braću moja draga, međusobno obilazimo hedijama i poklonima. Nije, braćo moja draga, uvjet da poklon bude velik. Zamisli, tako ti Allah, da ti danas neko donese olovku koja je vrijednost marki. Šta je marka? Ništa. Daćeš je za smoki i daćeš je za Coca-Cola. Ali doneseš bratu olovku i kažeš, evo, u ime Allaha ova olovka, kad budeš nekad potpisao, iako ne pišeš ništa, jer si najpametniji. Ali evo, nek možeš se potpisati tam kad budeš ono potpisivo poštar za penziju. Zasigurno, braćo moja draga, ta olovka od Marke bi ovaj, naša srca povezala. Zato kaže Boži poslanik, te tehadau, tehabu, udjeljujte poklone pa ćete se zavoljeti. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih ljudi koji će se voljeti iskreno u njegovo ime molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji se vole u njegovo ime i da nas nagradi na ahiretu nagradama koje je obećao za one ljude koji će se voljeti u njegovo ime. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da olakša muslimanima ma gdje bili. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas okupi u džennetu kao što nas je okupio ovdje i molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milosti na sudnjim danu. Subhanaka Allahumma da bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. يدعو في سجودي والدجى حولي سواد في سوادي يا رؤوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي يا سميعا اسلامسكي ويب بورتال www.l-ikhlas.com أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يلي